Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Kā katru vakaru šovakar pulksten sešos skan raidījums labās ziņas. Un pirms mēs runājam un uzsākam sarunu, gribu pateikt, ka man viešņa šovakar labajā ziņās ir dzēniece vispirms un šobrīd jau saimnes deputāte Anna Rancāne. Uh, Labvakar, Anna. Labvakar, labs vakars. Labs vakars. Es gan nezinu, kā ir labāk runāt latgaļiski vai latviski. Citādāk latgalē dzīvojošie domās, ka es te māžojos. Bet, uh, nu jā, varbūt mēs varam gan tā, gan tā. Varam gan, jā. Bet pašā sākumā es gribētu tomēr uh, no, nolasīt vienu Annas dzējoli, kas ir, kā izrādās, diezgan sen rakstīts. Un uh, tas atbilst tieši man šķiet šobrīd situācijai. Rudens drīz beigsies. Tirgošu sapņus par kļavlapām, dzeltenām sārtām. Bagāta būšu, jā. Māju man nav, mūžīgi stāvu vārtos, un es lūdzu pelēkām debesīm, par mani kā palagu, palaks, lai klājas, lai mani putni aiz mūžos klīstošie beidzot atrast mājas. Un es lūdzu pelēko rudeni, plēs mani kā augli pušu, lai vārdi kā sēklas likstu sev tīrumā saslušā. Sasalušā, drukas kļūdu. <laughs> Jā, Anna, vispirms eh, es noteikti, vispirms eh, zinu jūs kā dzēnieci, kā eh, cilvēku no Latgales, kā, nu, tādu, nu, negluži cīnītāju par Latgali, bet tomēr varbūt parunāsim par Annu Rancāni ka dzēnieci un arī tomēr cilvēku, nu kā tur ir Latgalā? Latgali mums ir trešo zvaigzņa mūsu visas dzimtenes un Latvijas, nu kā saka, trešo no visiem trim zvaigzņiem. Kā tad ir ar to Latgalu un mm, jā, nu kā, kā, kas mums ir tāds labs noticis Latgalā, tikko bija konference, Trasunam arī jūs tur pīdalēties, bet vispirms varbūt pa dzēju. Nu, man eh, ļoti patīk jūsu raidījuma nosaukums labas lietas, jo parasti jau, vai labas ziņas? Labas ziņas. Labas ziņas, parasti jau visi runā par sliktām ziņām un uzskata, ka medijos e, laba ziņa ir slikta ziņa. Lielāko daļu mūža es esmu nostrādājusi dažādos masu medijos, sākot no no avīzes Latgales laiks Daugaupilī, kad, kur es biju galvenā redaktore, tad pēc tam ilgs laika posmas laikrakstā diena, Latgales reģionālā korespondente, pēc tam tādu nelielu, po, kādus trīs gadi bija Latgales reģionālajā televīzijā, ziņu dienesta vadītāja, producente, tā kā es zinu, nu, kā veidojas ziņas un, un protams, eh, Daudzi uzskata, ka vairāk lasītāji vēlas tādas asās ziņas un varbūt zināmā mērā dzeltenas. Jā. Bet šobrīd es, eh, es bieži vien tiešām no sirds dusmojos uz saviem kādreizējiem spalvas brāļiem žurnālistiem, kas par katru cenu vēlas uzcept šo ziņu, uzliekot tādu virsrakstu, kas būtībā pat neatbilst saturam, bet lai, nu, tikai lai šo ziņu izlasītu, lai pievērstu uzmanību un tāpēc e, varbūt es šobrīd esmu tā kā pārgājusi tai otrā ierakumu pusē, kaut gan es ļoti, nu, ļoti jūtu līdz žurnālistiem un vienmēr esmu aizstāvējusi preses brīvību, tāpēc Nu jā, bija jau jārunā par dzēju. Nē, nu, jā, nav obligāti, jā. bet jebkurā dzēju. gadījumā ir ļoti svarīgi, es domāju, visiem klausītājiem eh, labajās ziņās eh, dzirdēt uh, Eh, ka mūsu vies, viešņa ir eh, dzēniece, un, protams, līdz ar to nu, kaut ko par dzēju. Tad eh, vai mums iznāks kaut kāda jauna grāmata, vai kaut kas ir iznācis, vai ir kādas literāras lietas. Nu, varbūt sākumā, un pēc tam mēs aiziesim, Jā. protams, līdz lielai politikai. Līdz jaunajai grāmatai laikam būs ilgi jāgaida vismaz šajā laikā, kad es esmu šajā kalpojumā. Es to tiešām saucu par savu dienestu vai par kalpojumu. Šos četrus gadus nu, dzējai nav pārāk daudz laika, kaut gan arī ir, un, <clears throat> un tie dzējoļi top un tiek vai nu ierakstīti telefonā vai, vai uz kaut kādām lapiņām un pēc tam pazūt un pēc tam viņi ir jāmeklē un vienīgais, kas mani tiešām iepriecināja, es tagad nesen biju vienā starptautiskā festivālā Druskininkos mm -hmm. Lietuvā. Kaimiņos jo man ir labs tūkotājs lietuviski Vladas Brazjūnas, un e, tur es lasīju šos zejoļus latgaliski, protams, un uz ekrāna bija šis lietuviskais tūkojums, un ar, e, es, es tiešām biju gandarīta ar kādu uzmanību šī auditorija uzņēma šo dzēju, un tad, tad man tā kā atgriezās pašapziņa, jo uh, Es vēlreiz saku, šai kalpojumā bieži vien šī pašapziņa pazūd, un tu sajūties tāds ļoti necils, ļoti nevajadzīgs nevienam, ar tādu milzīgu mazvērtības izjūtu, un tad, un tad, nu, tad tā likās, ka jā, tā tomēr es kaut ko tomēr Vismaz kaut ko dzīvē esmu labu izdarījusi. Nu, man liekas, ka brīdē. klausītāji ļoti labi zina jūsu um, nu, dzēju, kas ir, kur ir izmantojuši daudz komponisti. Raimondam Paulam ir fantastiska dziesma un, protams, arī Dubra ir komponējis un mēs drusciņi vēlāk paklausīsimies šo dziesmu, jo, piemēram, man jūsu dziesma, kas bija Raimonda Paulu, uh, Eh, komponētā, faktiski tādā ļoti smagā dzīves situācijā. Es klausījos viņu, viņa man deva tādu, mm, eh, tādu, tādu, tādu, tādu pilnīgi dzīves prieku un sparu. Tā kā man liekas, ka... Augustu. Jā, ne, jā, augusts, jā. Un, um, eh, jā, tā kā... Tur ir Paula, tas ir Paula mūzikas. Jā, nu, un, un, un, un, tā mūzika tiešām ir ģeniāla. Un arī viņa dod tādu ļoti spēcīgu, vai ne? Un tā, nu, bet, nu, jebkurā gadījumā dzēja ir jūs ejā. Un, mm, es domāju, ka mēs varam tikai priecāties, ka no Latgales mūsu mm, trešās zvaigznes nāk un uh, cilvēki, kas uh, dod arī pienesumu visai kultūrai, uh, kā tas ir. Protams, mēs par, pēc muzikālās pauzes vēlāk parunāsim arī mm, par izcilo personu, eh, personību gan politikā uh, eh, eh, Frans Trasun, bet, uh, bet tieši nu, tādas kultūras, gan Rainis taču ir Latgala, vai ne? Un, bet pastāstīt Rainis vairāk par sevi. Kas sēlija. sēlija. Viņš ir dzimis Sēlijā un būtībā Latgalē viņš pavadīja savu agru jaunību, mm -hmm. jāsmuižā, tur viņi Tur viņš pirmoreiz iemīlējās, tur viņš eh, un, un arī, arī ļoti labi apguva latgaliešu valodu, kuru viņš arī izmantoja rakstot vēstules no, no Pēterburgas māsai Līziņai un mammai, un, Jā. un tas ir tā, un arī tur arī savu to pseidonīmu noskatīja, tā ka, protams, ka, un, un tas, ka mūsu, mūsu tautas zēnieks Rainis rakstījis arī latgaliski, to jau visi zinam, un, munu jaunu dīnu zeme. Nu, nu, un vēl viņiem viens ir dzējolis latgaliski. Nu. Bet ir jau vēl arī, bet ir, bet ir jau arī e, vēl klīdzējs un, un daudz un dažādi uh, autori un rakstnieki. Bet tomēr, Anna, varbūt jums ir kaut kas aizķēries no jūsu uh, dzējoļiem, no dzējas pūra, kas ir tāds varbūt interesants tieši šobrīd par, uh, par mūsu, nu, jā, ir tomēr tāds Latvijas mēnesis, tāds dzimtenes, eh, dzimšanas dienas mēnesis. Be, eh, jā, un tad, protams, jo, Lat, jo Latgali jau mums ir devusi milzīgu eh, kultūru, ir mums keramiķi, man liekas, Latgales keramiķi ir gan, gan, gan, gan visā. Bet pirms varbūt jūs atrodat un meklējat droši, es aicināšu paklausīties ar jūsu dzeju vienu brīnišķīgu dziesmu, un līdz ar to mēs ieiesim muzikālajā pauzītē, vakar, vakar, radio Marija klausītāja labās ziņas, un manā studijā, ne manā studijā, bet radio Marija studijā ir mana viešņa, dzēniece Anna Rancāne, arī saimas deputāte. Vēlreiz labvakar. Nu, mēs noklausījāmies vienu ārkārtīgi skaistu, brīnišķīgu dziesmu, kuru ir komponējis Rihards Dubra, un šī dziesma ir skanēja, savu pirmatskaņojumu piedzīvoja pirms desmit gadiem – tad, kad uh, Gorā tika uh, uzvests uh, franču trasuna, uh, nu, tāda, nu, uh, tas bija tā kā kantāte viņam par godu. Jeb kā tur īsti bija, Anna, pastāstīt, lūdzu? nu, pie Franča Trasuna es esmu ik pa laikam, būtībā viņš ir vies gandrīz vai cauri visai manai radošajai darbībai, un gandrīz vai, nu, viņš ir tā kā mana, uh, zvaigzne, tāda ceļa zvaigzne, par, par kuru esmu daudz domājusi, ar kuru esmu arī da, daudz runājusies. Pati pirmā saskare ar Franci Trasunu bija vēl ļoti, ļoti sen, tas bija 1900, 900, jā, 980, 9. gads. Nu, tad, kad Tad, kad tikko veidojās Daugavpils teātris, es biju Daugavpils teātra literārās daļas vadītāja, un tad mēs, un tad bija Franča Trasuna jubileja, iep, kurš tad tāds gads tas varēja būt, nu jāprēķina. Nu, nu jā. Ja, ja šogad un, bija 160. Eh, gadu, jā, eh, tā, gada dienu mēs bija, vienējam 16. oktobrī ir viņa dzimšanas diena. Jā, un tas bija tad, tad tas 90. Būt, nu, nu, gads. Jā, tad tas ir pirms, jā, pirms 20 jā, vai 30, 130 gadu tie varētu un, būt. Eh, es uzrakstīju tādu nelielu tādu, tādu kā lūdziņu, kā, nu, kā mistēriju par viņa dzīvi, un uh, un, un tas, tā iepatikās toreiz eh, Daugavpils teātra režisoram un mākslietiskajam vadītājam Naurim Klētniekam, mhm. un viņš arī eh, uzveda kopā ar toreizējiem Daugavpils aktieru kursa studentiem un, un, un pie un eh, Franci tēloja neviens cits kā ģirds krūmiņš. Tur, tur bija arī visa tā plējāde, Indra Roga, Vigo Roga, Andris Makovskis. Nu, tā, Jā. tas bija tāds, kā putībā Daugavpils teātris sākās ar Trasunu. It kā, to daudz ir aizmirsuši. Nu, Bet, jā, un man liekas, ka vispār uh, cilvēki varbūt daži zina un daži tomēr nezina. Varbūt mēs varam nedaudz atgādināt, kas tad vispār bija Francis Trasums. Jā, tas bija politiķis, latgalietis caur un cauram. Un valsts vīrs, valsts vīrs garīdznieks, garīdznieks, literāts, kas arī uh, būtībā latviešu literatūrā uh, man šķiet labākais fabulists, tieši kas rakstīja fabulas nu, latgaliski, protams. Jā, viņš, tas līdz ir ar tas, to, vi... kas unikāli, ka viņš rakstīja latgaliešu jā, valodā. Līdz ar to viņš nebija latviešu literatūras mācību grāmatās un arī šobrīd laikam nav. Bet tas bija toreiz tad, kad vēl Francis Trasuns nebija rehabilitēts, jo būtībā tā ir tāda ārkārtīgi liela tāda tāda, tāda nu, netaisnība, kas viņam tika nodarīta, būtībā lielāks sots jau vispār ticīgam cilvēkam, priesterim, nevar būt kā tad, ja viņu izslēdz no baznīcas. Jā, nu, Jā, tāpēc... klausītāji, tas bija tas gadījums, kad eh, varbūt jūs to nezināt, bet uh, eh, Frāns Trasunu izslēdz no baznīcas, uh, jo viņš bija garīdznieks, un uh, viņš, protams, kļuva politiķis un, un valstvīrs, un viņš bija saimā, un vienmēr cīnījās par latgali un, un, un par latgaliešu valodu, un tomēr tad uh, Frāns Trasuns tomēr ir nu, rehabilitēts. Nu, būtībā ir tiešām jāsaka liels paldies arī vēl vienai personībai, kura šajās dienās svin jubilēju, tas ir mūsu bijušajam kardinālam. Kardināls jā, Jānim Pujātam. Pujāts, jā, šodien jā, Jānim jā. Pujātam ir 94 gadi, jā, man šķiet dzimšanas diena. Mēs viņam, lai viņam veselība un lai viņam veselība un dievsvētība un lai viņš tikpat tikpat žirgs un sprigants. Jā, tas, un, un, un, tas bija un, ļoti liels, vidum. liels toreiz notikums, ka Franci Trasunu rehabilitēja, atdeva viņam šo labo vārdu. Nu jā, un nākamā reize jau bija, kad Gorā tapa ne, šis uzvedums Francis, kuram režisore bija Māra Zaļaiskalns, un šim uzvedumam arī šo ārkārtīgi skaisto dziesmu ar nu, būtībā latgaliešu garīgās dziesmas teksts, kuru, nu, kur uzrakstīja Rihards Dubra, Dubra skaisto dīva Dorza Rūze. Un pat laban atkal ir šis trešais jau loks, un tieši šodien Gorā, uz Goras skatuves ir Lauras Iekapsones folk pasija Francis Trasuns, un tajā piedalās Rīgas projektu koris un polgrupa eh, Rikši un eh, solists Jānis Strasdiņš. Eh, nu, jā, nu, diemžēl, mēs, jā, diemžēl, diemžēl mēs nevaram šobrīd jā, neko diemžēl. atskaņot un parādīt, bet, jā. Mm, bet librets ir josējais. Jā, nu tā ir, jo, jo man jau bija ārkārtīgs gandarījums, ka jauna uh, komponiste, jauna meitene pievērsās šim stāstam. Tā bija viņas iniciatīva. Viņa atnāca, ka viņa grib rakstīt mm, mūziku tieši, eh, tieši Franča Trasuna dzējai. Un tad mēs kārtojām gan to dzēju pa tādiem tā, nu tā kā gadskārtu ritumā. Mm -hmm. Un tad, lai būtu tāda, tāda gan, gan pāreja no, gan no šī gadskārtu rituma uz, arī uz Franča Trasuna dzīvi, politisko darbību, uz viņa tādu likteņa traģēdiju, tad es arī, nu, tur uzrakstīju savus tekstus, mm -hmm. lai, un tajā arī ietvēru Un būtībā jau tā, tas pirmatskaņojums, pirmatskaņojums Latvijas universitātes aulā tiešām bija brīnišķīgs. Bet tas bija pirms cik ilgi, cik sen? Tas oktobrī, oktobrī 28. oktobris Jā, tas laikam. ir tagad, to, ka tad, kad visi svinējām šo viņa dzimšanas dienu. Jā, jā, jo vispirms jau 16. oktobrī tieši bija Dzimšanas bija, diena. Bija pasākums pie Saimas nama un pie, mm -hmm. būtībā, kā var teikt, gan pie Iekaba katedrāles, katedrāles. gan pie Saimas nama, jo pie Iekaba katedrāles ir piemiņas plāksne un turpat pāri pāri laukumam ir arī saimas nams. Tātad šie divi nami, kas Francim bija ļoti svarīgi. Es saprotu, ka Jākap katedrālē laikam būs e, speciāls divkalpojums rīt. rīt. Jā, rīt 15. novembrī pulksten 11. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Stankevičs šo dievkalpojumu pats arī celebrēs. celebrēs. Un Tas tikai tāpēc nenotika 16. E, ka vi, nu, viņš bija Romā. Bija Romā jā. Bet viņš ļoti, ļoti pats gribēja tiešām mm -hmm. šo dievkalpojumu turēt, un, un arī tas ne tikai Franča Trasuna piemiņai, bet būtībā, kā mēs arī vienojāmies, ka tas ir ka tas ir aizlūgums par Latviju, aizlūgums par Latgali, tieši Latvijas valsts svētku ieskaņā. Nu jā, jo jau, šis jau viss faktiski mēnesis ir mums tāds uh, valsts eh, svētki un, un, un, un, un, un mēs dzīvojam tādā patriotiskās noskaņās un tas ir brīnišķīgi, ka ir šādi aizlūgumi, jo manuprāt, ka šobrīd Latvijai tas ir ļoti nepieciešams. Noteikti, noteikti un, un arī, arī, arī saēmas deputātiem tas ir nepieciešams, arī jebkuram politiķim ir ne, nepieciešams skatīties uz Latvijas tautu visā tais kopība, kopumā, neizdalot atsevišķi kādu vienu kategoriju, kādu vienu, ka tie ir taisnie, tie ir netaisnie, tie ir, tie ir labie un tie, labie, tie ir jaunie grēcinieki vai, vai, vai nepareizie, būtībā, būtībā mums ir juridiski, mums ir jārūpējas par visiem, Tāpat kā Dievs rūpējas par visiem. Jā, un tagad neliela muzikālā pauze, un pēc tam mēs atkal atgriezīsimies un parunāsim par saimas darbu. Mm. sajust to visu, ir atļauts man. Zied visa zeme, un sirds man skan, laimīgs es, ka varu baudīt. solid Solid. pasaulē. Labvakar, labvakar vēlreiz, rādījumam arī klausītāji. Labās ziņas ir atkal studijā, un mana studijas viešņa ir deputāte Anna Rancāne. Protams, dzēniec arī, bet par to jau mēs runājam. Šobrīd mēs to raidījuma labo ziņu atlikušo daļu varētu varbūt eh, pievērsties nedaudz tādai uh, Nu, jā, varbūt uh, eh, Annai Rancanai kā politiķei, uh, kas labs notiek saimā, par ko jūs tur spriežat, kas ir tās labās ziņas, jo tās nevisai labās <laughs> ziņas jau ik pa brīdī mēs lasam presē un tur jau viss kaut kas jums notiek. Jā, tad eh, varbūt, kas ir tās komisijas, kur jūs strādājat, kas ir tie jautājumi, droši vien kaut kas saistīts ar kultūru? Nē, diemž, nē, diemžēl tiešām it kā īsti nav saistīts ar kultūru. Tātad eh, es esmu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Nu, nu, tā tur ir tāda tās nopietna. pārziņā, protams, ir arī, arī masu medija un, un daža sabiedr, dažāda sabiedriskās organizācijas, mhm. protams, bērnu tiesības, cilvēktiesības, ieslodzītie, nu, Viss, kas būtībā saistās ar cilvēku tiesību ievērošanu. Un Tātad, arī pilsoņu tiesība, nu, vai ne? Jā. Nu, vis, vispārējais Tātad, tiesības cilvēku, cilvēku Tā ir nākamā komisija, mm -hmm. kurā mhm. es esmu arī priekšsēdētāja biedre. Tā ir eh, pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, kas, mm -hmm. lai arī tā ir tās augtā mazā komisija, kurai nav likumdošanas tiesības, bet tā, tā, tā ir pārraudzības tiesības, bet tur mēs skatām ļoti smagus jautājumus gan par migrāciju, bēgļu patvērumu meklētājiem, trešo valstu pilsoņiem, kas ir legāli vai nelegāli Un jūs tad pieņemat lēmumu, vai viņiem piešķirt pilsonību vai nē? nē, tā par to, nā, to neiet runa. Pilsonību mm -hmm. mēs nedalām pa labi, pa kreisi. Paldies Latvijas Dievam. pilsonību var tiešām saņemt tikai tie, kuriem tas pienākas. Protams, ir vēl viena kategorija, kas kas eh, ļoti reti saņem pilsonību par īpašiem nopelniem, bet tā, tā nevar būt kā Nu, tā kā nu, norma tāda jā, ikdiena, jā, tas ir, ja tas ir kaut kas īpašs. Un ļoti smags jautājums, tā ir sabiedrības saliedētība. Man, liek, man jau vispār liekas, ka tas ir eh, vienlīdz svarīgs jautājums ar ekonomisko attīstību. Protams. Jo nesaliedēta sabiedrība, neapmierināta sabiedrība, sabiedrība, kas ir sašķelta, tā nevar arī būt bagāta, turīgas sabiedrība. Bet kā jums šķiet, eh, nu kā mēs esam sašķelti? Mēs esam sašķelti eh, tādā sociālo statusu līmenī, vai mēs, eh, tāpēc, nu, teiksim, ekonomiski daži ir turīgi, daži ir tie masturīgie, vai arī šādi sabiedrība ir sašķelta? un vai tomēr eh, man šķiet, ka tas nacionālais jautājums arī nav nemaz tik aktuāls. Drīzāk varbūt reģionāli mēs esam sašķēli tādā ziņā, ka kaut kur ir labāk un kaut kur sliktāk dzīvošana. Gan, gan būtībā, ar, gan sociālā eh, ziņā sašķelti mēs tomēr esam vairāk arī reģionu, arī reģionu griezumā. Protams, te ar, te ar to saistās arī, arī mans tāds, nu, sirds darbs, tas ir Latgales apakškomisija. Es pamēģināšu tā, lai jūs Jā, <laughs> Latgales apakškomisija, kurā es esmu arī priekšsēdētāja, nu, vietniece vai sekretāra, kā to sauc, un eh, tur mēs runājam par Latgales attīstības jautājumiem un šobrīd top, ir jau tapis un ir nodot sabiedriskajā apspriešanā austrumu pierobežas e, drošības un ekonomiskās attīstības plāns līdz 20... Tūkst, tas ir kaut kāds 2000, speciālais likums, jā? jā? Ne, tas ir plāns, plāns. būtībā. Mm -hmm. Plāns ar trijām tādām sadaļām – drošība, ekonomiskā attīstība un cilvēku resursi. Un, protams, šī drošība ir tik ārkārtīgi svarīga, nu šobrīd, kad mēs jau 19. novembrī apritēs tūkstoši dienas, tūkstoši dienas kopš tepat netālu aiz, Jā. aiz robežas notiek asiņains un Kar. nežēlīgs karš, kas tomēr uh, ļoti skar arī mūsu sabiedrību. Un arī šajā ziņā mēs tomēr esam diezgan sašķelti. Un man ir ļoti žēl, ka arī e, šad un tad tomēr arī sabiedrībā parādās šādas, šādi izteikumi, nu, ko, vai mums jādod tai aizsardzībai, vai mums jādod tiem ukraiņiem, pašu valstīm, pašu tautai vajag. Nē, piedodiet, e, mēs dzīvojam – ļoti komfortabli tomēr, salīdzinoši ar to, kā dzīvo tie cilvēki, kuriem krīt bumbas uz, uz galvas. Par to tāpēc. vispār šaubu nav, jo Jā. tas ir, man liekas, vienkārši prātam neaptveram, ja tu eh, naktī nevar gulēt, jo tev visu laiku ir kaut kādas sirēnas gaudo, bet tas ir tīri tā sadzīviski. Es domāju, ka ļoti liela nozīme ir arī tam saprotot, ka uh, nu, tu vienā dienā tu pēkšņi saproti, ka tev vairs nav brīva valsts, un tas ir vis, visbriesmīgākais un, un, un visbīstamākais, kāpēc būtu šī te drošība ir ļoti nepieciešama, un par to ir jādomā. Tieši tā, jā. Un tā drošība jau nav tikai armija, vai ne, tā ir arī tāda nu, iekšējā drošība, cilvēku patriotisms, kas ir ļoti svarīgs, uh, Eh, manuprāt, arī ir drošība un šī to patriotismu veicināšana, saliedētība, kā jūs teicāt. Jā, un, bet šī, un ko dara šī Lat Latgales tā komisija, kur jūs esat interesanti, vai ir runa tieši par Latgales reģionu? Tieši par Latgales reģionu. Jā, šis plāns bija viens no būtībā mūsu, mūsu apakškomisijas iniciētajiem darbiem, jo, tad, kad, jo šis plāns jau it kā tapa jau agrāk, bet tāds izplūdis, tāds, tāds nekonkrēts, Neskaidrs. un tad, kad mēs viesojāmies pie valsts prezidenta um, Edgara Rinkevičam, mēs tā kā lūdzām, lai viņš, nu, lai viņš mums palīdz. Jā. Un, un, viņš paskatīja, un viņš bija izlasījis to plānu, un tā, šito blāķi es neatbalstīšu. Plāns ir jāpārstrādā, nu, un tad tika izveidota tematiskā komiteja pie ministru prezidentes, kurā piedalījās visu ministriju pārstāvji, un visas ministrijas arī iesniedza savus priekšlikumus, Tu sa, tagad tam ir, tas tiek, nu, tas ir jānovet līdz, līdz, līdz nu, galam līdz, rezultātam. Jā, līdz rezultātam. Protams. Vismaz, re, vismaz viņš būs, nevis viņš, tas būs reāls plāns, tā, ko, kas ir paredzēts uh, Latgales attīstībai. Tam jābūt reālam plānam. Tam un, jābūt bet, bet reālam es... plānam. Protams, visam ne, eh, šī gada budžetā, visam nepietiek naudas. Mēs daudz uz ko ceram arī uz šo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kas tiks pieņemts eh, tikai gan pēc 2027. gada, kā arī uz tā, par to, ka eh, ne tikai Latvija, bet arī Lietuva, Polija, eh, Somija, tās valstis, kurām ir ārējā robeža ar Krieviju – Jā, un tad mums, mums būtu varētu, cer, mēs varētu cerēt uz kaut kādu speciālu... Kopīgo, kopīgu, jā, kopīgu, speciālu Eiropas Savienības programmu. Tieši, kas ir tieši pierobežai. Jā. Un tas nozīmē, ka varētu būt arī Latvijā vairāk naudas, vai ne? Nu, mēs ļoti ceram, bet eh, bet, protams, eh, nu, pierobeža vispār tā ir. Man šķiet, ka tā ir tik tāda sāpīga vieta, ka mūsu robežai būtu jābūt nevis nedrošības, bet drošības joslai, bet tā nevienmēr tomēr, nu, tā nav pagaidām vēl drošības josla. Kaut gan es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ir jā, jābūvē šis žoks, lai noturētu um, tomēr gan šos um, bēgļus, kas nāk no Baltkrievijas un arī nu, labi, ka vēl pat labāk uz Krievijas robežas viņa nav. Uh, lai, lai nu, ir jābūvē gan žoks, gan arī šie pūķa zobi, mm. Eh, bet, eh, bet, protams, pats galvenais, lai pierobežā dzīvotu lojāla sabiedrība saliedēta sabiedrība. Nu, es pirms pāris gadiem te braucot uh, koncertos pa baznīcām biju gan Lūdzā, gan uh, visā tajā pieroža, pierobežā mazajās baznīciņās, un tur ir ļoti latgalieši, ir, viņi, ir, viņi ir tik patriotiski, viņi ir tik Latviju mīloši, kā, nu, dod Dievs varbūt kādam visiem rīdziniekiem tādiem būt, ja, bet, bet es arī teikšu godīgi, tur ļoti sakopta tā apkārtne, te, ceļi brīnišķīgi. Protams, no Latgals aizbrauc jaunieši, ja, tāpat kā no visas Latvijas, ko tad īsti par kā, nu, teiksim, vai, vai saimā var kaut ko darīt un domāt, uh, Eh, kā mēs varam stiprināt varbūt dzimstību te pašā Latgalē, jo kādreiz jau Latgalē bija ģimenes jā, ar tēstiem sešiem bērniem. Jā. Protams, demogrāfija tas ir tāds viens bezgalā sāpīgs jautājums, ne tikai Latgalē vien, bet, eh, bet vēl, protams, šajā plānā ir ietverta arī remigrācijas veicināšana, lai atgrieztu tos cilvēkus, kuri ir aizbraukuši, kuri varbūt tai, tais ārvalstīs nemaz nav tik ļoti iedzīvojušies. Nu, viņi, nu, es domāju, ka nemaz tik viegli nav, vai ne? <laughs> jā, ka labprāt arī atgrieztos un tāpēc sniegt eh, atbalstu, lai gan, gan eh, uzņēmē darbības veicināšanai, gan arī bērniem, lai viņi varētu apgūt skolā latviešu valodu palīdzēt, jo Tāpat kā pat laban ir rūpe par ukraiņu bērniem, nu viņiem grūti iejusties latviešu skolā, bet būtībā līdzīga jau arī ir mūsu, mūsu remigrantu bērniem, kur ir dzimuši tur – teiksim, Anglijā, Īrijā, vēl kādā citā valstī, un kuriem varbūt, nu, ģimene ir, nu, ir jaukta ģimene, un nav tik šī latviešu valoda. Nu jā, un viņiem pāriet uzreiz jā. uz latviešu valodu nemaz nav viegli. Un tāpēc ir diezgan grūti, es to pati esmu zinu, ja, šo es esmu saskārusies, un arī <clears throat> arī Latgales apakškomisijas e, šādā, nu, rūpju lokā ir arī, arī Latgales mediju, un, un šobrīd arī nākam nedēļa 19. novembrī izskatīsim eh, vēstuli no, no, no Latgales radio, no CMG Latgales Bols, Latgales Bols, kur viņi, viņus uztrauc tas, ka viņi nevar piedalīties mediju atbalsta fonda konkursā, lai iegūtu finansējumu e, nu, lai stiprinātu savu radio. Jā, un, un tikai tāpēc vien, ka šajā nu, šī konkursa nolikumā e, nav ietvertas, e, nav ietverts atbalsts arī tādām, tādiem medijiem, kuriem kāds no dibinātājiem ir, ir reliģiskā organizācija. Tas jāsaka attiecās šajā. tieši tas pats arī uz Rādio Mariju Latviju, vai ne, jo jo teorētiski jau uh, visi mēdīji, arī, arī, arī baz, pie baznīcām esoši, tomēr pilda savu sociālo nu, funkciju. Tieši tā. Un, un raida arī latviešu sabiedrībai, un jā, līdz ar to teorētiski uz atbalstu būtu tikai loģiski, ja tur arī varētu pretendēt. Jā, es arī uzskatu, ka tas ir pilnīgi loģiski, un tas tomēr bū, tam būtu jā... Un kāds ir atbalsts jā. starp deputātiem, vai viņi tam piekrīt? Kā jums, kā jums nu. šķiet, kā tā sajūta? Nu, te Galvenais, lai būtu atbalsts no kultūras ministrijas, jo vēstulē jau ir adresēta kultūras ministrijai, kas kultūras ministrija kūrē šo nozari. Bet mēs kā Latgales apakškomisija um, griezīsimies pie kultūras jā, Tā ir tāds vienkārši iniciatīva no, jā, no, no deputātiem. tādu atbalstu. Un, nu, pārsvarā jau deputāti ir diezgan diezgan atsaucīgi. Šajā. Draudzīgi savā starpā, jā. ja tas nav tāds uh, koalīcijas un opozīcijas nu, balsojums. Latvijas apakškomisijā tomēr mēģinām um, nu, skatīties pāri šim, uh, šim uh, pozīcijas, opozīcijas, koalīcijas jautājumiem. Kaut gan tas arī nav viegli. Protams, tas ir tāds viens no grūtākajiem jautājumiem, ka tu, nu, nu ka tu esi koalīcija, tad tev ir tā kā grūtāk te ir lielāka atbildība, jo, ja tu esi opozīcijā, tu vari bļaustīties vienkārši, jo tev ne par ko nav jāatbild. Bet vai nav drusciņi arī tā, ka dažreiz tā pati opozīcija nu nāk ar kaut kādu varbūt sakarīgu tur kaut kādu priekšlikumu, tad jau jūs viņus atbalstiet? Nu, arī, arī. Bet, bet, bet, bet nevienmēr viņus var atbalstīt. Nu, Diemžēl, tā jau, nu... tagad nu, jau drīz ir jāpieņem valsts budžets otrajā galīgajā lasījumā, un, protams, ka tur ir vairāk nekā 300 priekšlikumi, un, un protams, viena daļa no, no šiem opozīcijas priekšlikumiem tiešām ir vērā ņemami Jā. un jēdzīgi. Jācer. Bet, nu, bet, nu, budžets ir tik, cik ir, diemžēl. Man tikai viens jautājums attiecīgi, tas gan attiecās uz demografiju, jo man liekas, ka viens no būtiskiem jautājumiem ir šis te bērnu pabalsts, jo gan Lietuvā, gan nu, Igauņi vispār tagad ir uh, pieņēmuši kaut kādu lēmumu, ka tur gandrīz tūkstots vai cik nu būs tur atbalstam, lai, lai stimulētu šo bērnu dzimšanu. Kā, vai, vai jums, vai jūs zinat? Es, protams, pieņemu, ka nevienmēr visus jautājumus jūs zinat, jums ir katram savs lauciņš, ko jūs deputāti apspriežat. Kā vai, vai nav plānots paredzēt arī to, ka tam vienam bērniņam tas viņa atbalsts, nu kaut kādi 40 vai 50, cik nu tur tie eiro ir mēnesī, tas ir diezgan gauži maz. Par ja par bērnu, bērna pabalstu Jā. palielināšanu ir runāts, bet reālais, kas šobrīd, kas būs nākamā gada budžetā, ka šie strādājošie vecāki varēs saņemt nevis 50% tā kā agrāk, Jā. bet 75% Jā, tas ir no, liels atbalsts. no darba algas. Viņa, ja, nu, tieši pabalsta. Tā, ka Jā. tas ir. Nu, tas priecē katrā ziņā vai, un bet, izklausās, ka... Bet, var, protams, ka tas nav daudz, bet... Nu, nu, kaut kas drusīt vairāk. Jā, nu, uh, mums vēl drusciņi ir kādas dažas minūtes un... Um, tad šajā latviskajā eh, latviešu, Latvijas dzimšanas, dien, dzimšanas dienas mēnesī, kad mēs visi tikko nosvinējam Lāčplēšu dienu un dziedājam visādas skaistas dziesmas un tieši kara, karavīru dziesmas. Tūlīt būs mūsu dzimšanas diena valsts. Es gribu noslēgumā mm, pirmkārt, protams, pateikt jums lielu paldies. Uh, par to, ka jūs atradāt laiku un atnācāt un pastāstījāt samērā daudz labas ziņas gan par Latgali, kas tur tagad šobrīd notiek, un tas, es ceru, dod mūsu klausītājo zinām cerību, ka uh, tomēr mūs, uz, mūs uzklausa saimā un, un, un, un arī par to cīnās, gan arī par Latgali, gan arī par kultūras cilvēkiem. Uh, Jums, mīļie radio Marija klausītāji, es gribu vēlreiz pateikt paldies par to, ka jūs atbalstat radio Mariju, jo patiešām uh, radio Marija Latvija šobrīd ir un strādā pateicoties tikai un vienīgi jūsu ziedojumiem un tādēļ vēlreiz liels jums paldies un tomēr es aicinu vēl ar vienu atbalstīt, atbalstīt, jo novembra mēnesis ir tikai pusē. Uh, Un noslēgumā es gribētu lūgt Annai, jums kā dzēniecei, tomēr varbūt jūs varat atrast kādu, pirmkārt varbūt novēlēt vispirms rādījum arī klausītājiem, nu, Latvijas dzimšanas dienā, gan arī, nu, kā, kā savus tēvzemes patriotiem, un noslēgumā varbūt jūs varat arī mūs iepriecināt ar kādu savu dzējoli viens no tādiem aizkustinošākajiem <clears throat> brīžiem man pēdējo dienu laikā bija 11. novembrī ekumēniskajā dievkalpojumā šī kapelānes Esteres Tumševicas uzruna, uzruna kurā piekrīt. viņa runāja par brīvības vērtību, par, par šo arī atbildību, vīriešu atbildību sieviešu atbildību par savu valsti. Un tik aizkustinoši bija vērot, kā šie jaunie zēni, jaunie, jaunie karēvi, kā viņi skaitīja tēvreizi. To es nevaru vēl joprojām par to domājot, to redzot acīs, man, man tiešām sirdī kaut kas, kaut kas sakustas un šķiet, ja mēs būsim šāda tauta, mēs tomēr – esam stipri tādā savā vienībā. Un arī tajā vakarā, kad gāju pa Rīgu, Rīga bija gaiša. Tur bija daudz jaunu cilvēku, Ģimenes. ģimeņu ar bērniem, Un viņi visi tādi bija draudzīgi, un tas ir tas, ka, protams, mēs bieži vien par savu valsti sakām, visu, ko domājam, kādreiz arī, arī nu, no sērijas viss ir slikti, punkts LV, bet mēs nedod Dievs, mēs nedrīkstam sevi ielaist šādu domu un nedrīkstam šādu domu raidīt, visumā raidīt pāri robežām, ka mūsu valsts ir neizdevusies, mūsu valsts ir izdevusies tā nevar būt neizdevusies. Protams, kaut vai tāpēc vien, eh, ja mēs padomājam par tiem eh, simtiem karavīru, bet visu studentu vienību, ja cik viņi ir likuši galvas un, un, un krituši par mūsu neatkarību, un, un, un ja mēs salīdzinām eh, kaut vai pirms 30 gadiem, kā mēs dzīvojam, es domāju, viena daļa vispār to nezin, un viena daļa ir to aizmirsuši, ja. Tā tas ir, tāpēc es tiešām novēlu visiem uh, gaišu Latvijas zimšanas dienu. Kādreiz, ka, kad man vēl bērni bija mazi, nu jau tagad viņi ir lieli, bet eh, arī mazdēlam es vienmēr saku, mēs cepsim kūku Latvijas zimšanas dienai, jo tā ir mūsu māte, mūsu mamma. Bet, eh, bet zejoļi gan man te, tas, ko es telefonā atradu, diezgan grūti atrast, ir divi, viens ir tēvam, un otrs ir tāds kāds Nu, tas var ir divus, pie, vai, droši nu, var, var divus, jā. nē, mums ir laiks, un, jā. un, un tieši mēs uh, ar lielāko prieku, es domāju, rādījām arī klausītājiem, mēs noklausīsimies dzējoli, kas ir veltīti tēvam, tas tomēr ir būtiski, jo tēvs tomēr ir katras ģimenes galva un tas, kas rūpējas par savu ģimeni, gan par uh, saviem bērniem. Un uh, tēvs ir arī vīrietis, kurš aizstāv savu tēvzemi, protams, un uh, jums ir pilnīgi brīva izvēle. Vēlreiz rādījumā arī klausītie paldies jums par uzmanību un mēs klausamies Ānu, dzēnieci Annu Rancāni. Tāvs mūsu debesīs, mūsu tāvi, kas dabasūs – desmitiem godu jau verās aizmūž acīm iz savu bārnu. Nav sot ļūbētu, nav sot auklētu. Bārni te bobu dzela, tāpat izaugs. Mūsu tāvi, kas dabasūs, pieckara tāvi, lāgernīki, meža broļi, goni brigaderī pūsminīki, dabasu linu drivojas, aizpēpēja Belamor kanālu, severu dēļ tam pavokorim migla tik bīza, kā zirga krēpis. Izdzert dzimtinētis, osaru nūraus nu bilda, karai pieckara apdadzinojotom rūkom, osaru skūpu, kā laimis šalti. Rudzu okūts īzakir koklā, tēti atlaid, es teve napazinu. Otrs. Ko tu otkoļiņ atjosi da sātāji? Ar busu cilīt mašinu? Zirga vaira nabajusi. Zirgs numura septembrī, tīvļaņ pēc tāva bēru. Sātas caurumainajā jumtā, tān par vīnu zvaigzni ir vairoika. Ko tu otkoļiņ atjosi? Pasaulis ir tikai vīnam mīsa ar sopēgu sorkonu sirdi pošā vidā. Es zinu, man vaira nekot nebūs zirga, man vaira nekot nebūs jumta, bet būs ceļš i tymsa, gara tymsa, ar zvaigzni pīrē. Lai labs vakars visiem klausētājiem, lai labs vakars un sveitīgs vakars jums!